yung ano ko, pimpal ko, do, ah, darating ngayon, nandun sa airport, ah, English speaking, tawagin ko yung, yung magpatulong kasi ako eh. Jaden! Jaden! Halika nga, tulungan mo ako. Ayan. Ah, ano? Tulungan ah? mo ako yung ano, yung Anong problema ko, mo? Yung pimple ko, oh. English speaking, hindi hindi ko marunong mag-English. Hindi ka marunong mag-English? Oo. Oh. So magpapatulong ka sa akin? Oo. Oh. Ah, simple. Simple lang yung English. Marunong mag-English? Marunong ako mag-English. Sige, subukan kita. Subukan mo. Anong English ng mama? <laughs> Ang dali lang yan, mother. <laughs> Galing. Oh. Yung papa. Father. Yung lolo. Luther. <laughs> lolo, lode. Oh. Yung lola, ladder. Hindi. Ano? Bulldozer. Ah, salamat na tumawa. <laughs> na, saan na ba ngayon yung pimple mo? Malapit na. Nasa airport na? Sa airport. Sa... Galing siya sa Saudi America? Oh, Saudi America. Doon siya galing? Oo, sumakay ng airplane. Nako, delikado yun. Bakit? Marami pa naman nga yung mga low pressure area. Ano? Low pressure area. Low pressure area. Oo, tapos ulan-ulan pa, may ITCC. Anong ITCC? Yung Intertropical Convenience Store. <laughs> Hindi tindahan yan tapos pag sumakay ka ng eroplano, tapos masama yung yung panahon. Oo. Oh. Ah, aalog yung eroplano, yung tinatawag nila na ambulance. Anong ambulance? Yung aalog, eroplano. Hindi ambulance yun. Maraming... Ambulance, ano yun? Ano yun? Patrol car. <laughs> Turbulence. Oh. Turbulence. Oh. Oh. oh. Yun, basta yun. Basta, may lance. Yun, may yun. lance. Yun, yun. Oh, minsan nga, sumakay ako ng aeroplano, tapos ang lakas ng ano yun? Turbulence. Oh, may, may nag-nervous breakdown. N- ano, anong nervous breakdown? nervous breakdown? Oh, basta ganun yun. Basta andito na, andito. Sandali, di ba ikaw nagpapaturo? Bakit ikaw yung matalino? Di ko alam eh, marunong pa eh. Alam mo, bago matapos, sa utak <laughs> yung yung English talaga hindi hindi ako ah. marunong. Hindi ka marunong basta. Oh, andito na, andito na, yun, andito na, andito. Ano andiyan, ano andiyan yung pinpal ko. Maganda ba yung pinpal mo? Maganda. Maganda ba? Oo. Oh, matangkad, sexy. Ayan. Ayan ang pinpal ko. Uy! Yan na yung maganda. ah, ang ganda ng smile, oh! English speaking yan. Parang nag-boxing. Parang nag... English speaking ba? English speaking yan. Ay, hello. La, eh, ganito mo lang. Lapitan mo siya tapos hi. Hi. Ah, hi. hi, hi. Sige, sige. Ah, hi. Yes, anything. hindi ako si Inting. Huy! Sabi niya si Inting. Hinahanap si Inting. Hindi hinahanap si Inting. Sabi niya kung anong kailangan mo. Ano sasagot ko? Ano sasagot mo lang? I want to know you. I want to you you. Hindi, I want to know you. I want to know you. Yan, yan. I want to know you. Sige, sige. Alam ko na yan. I want to know you. Alam ko niyan. What is your name? I want to know you. Iba na yung tanong eh. Sabi mo, I want to know you. Di, nag, tang, nagtatanong siya kung anong pangalan mo. Ah, pangalan ko? O, ang sasagot mo lang, my name is... Jico Castro. Yan, yan, yan. Sige, sige, sige. Uh, Where do you live? My name is Jico Castro. Hindi! Iba na naman yung tanong eh. Hindi, sabi mo eh, yun. Ayaw sir, pagturo, grabe ka naman. Huwag mo namang lakas. <laughs> Ang nagtatanong siya kung saan ka nakatira. Saan ako nakatira? Sabihin mo, I live in Dilions, Itiri. Oh, I live in Dilion, Itiri. Uh, ah, I... Are you a bachelor? Anong baterol? Mag-ayos-ayos ka? Anong akal? akin, bakla! Ha? May parlor daw ako eh. May degree ka bang! Mag-ayos-ayos ka, ha? Baka wala kang ngipin, ma... Sinusubukan ko lang naman kung marunong kang mag-Ingles. Sinusubukan tapos marunong ka pala magtagalog. Oo. Wag na. ako! hawakan. Yes! Pero siyempre, patulad ng sinabi ko nung una, sabi ng ah, Fernandez family ay meron daw special performer silang aakyat dito sa entablado. Tawagin po natin ang kanilang napakagandang si Poki! Magana ba to? Wala naman. Magana nga. 5,000! <laughs> Paano? Abunado pa ako ng 1,000. Mas nakaka Nakakatawa kasi pag sinashare mo yung totoong nangyayari sa buhay. Yung mga hirap sa buhay na pinagdaanan natin, pinagtatawanan na lang natin yan. Babe, I know you're having a hard time to understand what I'm talking about right now. So, <laughs> it's your problem. Anyways, just read the <laughs> the subtitle here. You you, you can see. All right. So, ayan ang buhay-buhay ko nung araw eh. Kami dosing magkakapatid. So, 12 kami. Eh, nanay ko kasi batuhin mo lang ng brief, buntis na. So imagine niyo yung bahay namin na, <laughs> na 15 square meters, paano kami nagkasya ron? Sa 12 kami magkakapatid, ha? Kasi away ng away. Alam niyo naman mag-asawa, pag nag-aaway, tapos magbabate, alam niyo na yon. So, simulan natin. Paano nga kami nagkasya, ha? So, si Glenda, si Dino, si Gigi, si Carlo, si Obet, si Bimbo, si Charito. Ako, huwag kayo pwede lumampas kasi ilog na yan. <laughs> ilog na yan. So, kasama pa yung lola ko. <laughs> so, eto na. One day, isang araw, narinig ko yung nanay ko tsaka tatay ko, parang nag-uusap. Pero iba eh. So, dinedma ko lang. So, I mean, katabi ko lola ko. So, gumagawa pala ng kapatid. Alam niyo na, nag-away. So, nung gabi, gawa na naman ng kapatid. Sabi ko, maalog yung bahay namin. <laughs> Dadagdagan na namin aalagaan ko. Kasi di ako pinapayagan mag-alaga at maglaro kapag uh, hindi ko bitbit -bit yung bunso eh. So, habang nag-Chinese garter ako, bitbit -bit ko yung mas bata sa akin. <laughs> Uh, nakakaloka. Sabi ko, mahalog yung bahay namin. May ginagawa na naman. So anyways, dinedma ko. Nola ko. Apo, po, may nagnanakaw yata ng motor. Pakinggan mo. Narinig ko, sabi ng nanay ko. Siyempre kasi tabi-tabi kami. Eh. So maririnig kaya impit na impit si Modrix, di ba? Eh, ganyan, ganyan kami dumami. Tapos, siyempre, di ah, nagtrabaho yung ate ko naman sa SM. Naging sales lady po siya. Um, ah, umuupa lang po kami sa silong. So, yung silong po, yung bahay, ito, ganito lang kataas. Ano, mga, siguro mga 4 feet lang po. Totoo yan, nasa silong na umu- nagre-rent kami. So, di ba tayo mga bata, pangarap natin talaga, every Christmas, meron tayong magandang Christmas tree. Hindi ba? pagka maganda yung Christmas tree, parang ang feeling mo, ang saya-saya mo na. Kasi no, nasanay kami ang Christmas tree namin nung araw, yung walis tingting na binabaliktad. Oo. Di ba? Nilalagyan ng bulak, mga ganyan. So yung ate ko, unang sweldo niya sa sa department store, bumili siya agad ng Christmas tree. Oo. Na, magandang magandang Christmas tree. Pak! Talagang pak! Dali, tulong-tulong kami. Ang liit lang ng bahay namin, pero masaya. So, inaan, Christmas tree! <laughs> Pa, pa, pa, pa, pa! Ganda ng Christmas tree namin, ha? Six feet. So imagine mo yung silong yung Christmas tree na nakaganon. <laughs> Dito yung star. Ha? Pero at least may Christmas tree kami. So, magmula nung nagka christmas tree kami, nanay ko po laging puyat. Bakit? Kasi yung presto ng Christmas tree, doon siya natutulog. <laughs> oh, di ba? Thank you. Palakpakan natin muli, Pokwang! Kung natuwa kayo kanina, mas matutuwa kayo dito. Palakpakan po natin natin pinakamamahal na kapitan, Kapal Lex! Okay, magandang uh, gabi sa inyo mga kaibigan. Palakpakan naman! Nabalita ako, Big Boy, na Nag-propose ka raw sa iyong uh, asawang si Carla. Palakpakan natin si Big Boy at si Carla! Hindi ko natatangon. Ako po, uh, uh, 20 years na po akong may asawa. Yan, I'm... Uh, no, no, hindi, <laughs> may asawa. Hindi ako masayang may asawa. Ah, nasa, naiwan siya doon eh. Kukwento ko lang, ha? Kukwento ko lang. Ang napag ko po ay mayaman. Wow. Anak ng general. It's a typical love story. Maganda at uh, mayaman yung babae. Gwapo yung lalaki. Kwento ko to ha. Kwento ko to ha. eh, hindi ako tinanggap dahil mahirap lang ako. Hanggang sa naging limong relasyon namin, nabuntis ko yung asawa ko. Napangasawa ko, nabuntis ko. Sabi ko, umahal kita. Sasamahan kita sa general. Sa tatay mo. Pagtatapat natin, nabuntis kita. Akong bahala. Pumunta kami sa tatay niya. Sabi ko, General, nabuntis ko po yung anak nyo. Paano mo nabuntis yung anak ko? Gusto niyo malaman may pagkabastos po? Huwag na! Anong papakain mo sa anak ko? Eh, kung ano pong laman ng rep nyo, at kung magkano bibigyan yung allowance, it's really up to you, Dad. Asa naman kayo titira? For the meantime, mga 10 years, dito muna kami sa inyo. Pagkatapos nun, ihahanap namin kayo ng magandang apartment. Aba, pinakasal kami! Pinakasal kami! Siyempre, pag kinakasal tayo mga Pilipino, humingi tayo ng payo sa tatay. Di ba? Humingi ako ng payo sa tatay ko. Tay, kakasal na ako. Ano pong papayo nyo? Anak, halika. Always remember, be the king of the house. Be the law of the house. Be the lion of the house. Lahat ng ayaw ng asawa gawin mo. Lahat pasigaw. And always have the last word. Totoo yun. Two years later, I'm the king of the house. My wife is the ace. I'm the law of the house. My wife is the judge. I'm the lion of the house. My wife is the circus trainer. Lahat ng ayaw na ginagawa ko. Ayaw na maglaba, ako naglalaba. Sumisigaw siya, magsahin ka, ilang kilo? Last word. Kaya bumalik ako sa tatay ko na naglalaba din nun. Sige tayo, pahinga muna. Dito mo tayo sa plantsahan mo. Bakit anak, sinasaktan ka na ba niya? Opo tayo eh. Welcome to the club. Hindi pala ba nabubuto ng sumpa? Anak, may isa pa ako sa yung huling ano, habilin. Eto gawin mo. Gantihan mo na yung hype ng babae niyan. Ha? Uminom ka. Magpuyat ka. Pagdating mo sa bahay, unahan mo na yung babae niyan. Gantihan mo. Sinunod ko yung tatay ko, big boy. Uminom ako. Nagpaumaga ako. Pagdating ko sa bahay, tinadyak ako pa yung pinto. Ba't ngayon lang ako? Lasing na naman ako, wala talaga akong kwenta. Alam mo yung asawa ko, parang nagkaka... Alam mo, nakasakay kami sa aeroplano. Lumilipad yung aeroplano. Naka-seatbelt. Ha? Tinanggal ko yung seatbelt. Tumayo ako. Alam mo sabi sa asawa ko? Sa punta. Ano mga pupunta mo sa aeroplano? Di ba banyo lang? Ano sabihin ko? Doon muna ako sa labas ng ano, sa may pakpak, magpapahangin lang ako. Ang gulo ng asawa ko eh. Nag-aalmusal ako, bumababa, nagdadabog. Siyempre, tinanong ko, concern ako eh. May problema? Hindi mo alam? Sabi ko, kaya nga ako nagtatanong eh. So, hindi mo nga alam. Pa- pa- parang gano'n na nga. Ba't hindi mo alam? Sig- siguro busy lang ako. Ang problema sa'yo, Alex, wala kang alam. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam eh. Lagi siya nagpapasimula. asawa ko lagi nagpapasimula ng gulo. Ha? Nanonood ako ng TV. Pumasok, may dalang sapatos. Ito tanong, Alex, anong bagay sa akin sapatos? Yung red shoes, yung black shoes? Di kailangan ko sagutin. Yung black shoes. So, hindi bagay itong red. <laughs> Ang tagal ko na sinusuto, ngayon eh, mo sasabihin, hayop ka? Ito ba paborito ng babae mo? Pak! The following Sunday, nanood naman akong TV. Peaceful na naman. Pumasok, tinatanong ko, ano oras ka magsisimba? Alex, ano oras tayo magsisimba? Alas 9 o alas 10? Sabi ko, alas 9 na lang. Ba tayo mo sa alas 10? Ando doon ba mo sa alas 10? <laughs> medyo na, medyo natadala na ako, masakit na eh. The following Sunday, hindi ako nanonood ng TV, nagpre-pretend na lang ako. Inaabangan ko siya pumasok. Pumasok! Ito tanong sa akin, napakadali. Alex, mahal mo ba ako? Ang dali, di ba? Anong sagot mo? Oo. Oo, sumagot din ako, oo. Okay, may follow-up question ako. Alimbawa, Alex, hindi tayo naging, naging mag-asawa. Nagkaroon ka ng asawang iba Nagmamasyal kay sa mall. Nasa lubong mo ko. Magkaagusto ka ba sa akin? Wala lang yung tanong yun, ha? Ah. ano sagot doon, big boy? Oo. O, sumagot ako. Oo, magkaagusto ako sa'yo. So kahit may asawa ka na, magkaagusto pa sa iba. Hayop ka talaga. Sakay pa rin tayo. <laughs> Oo. Gusto talaga nila manakit. Iba rin kami sa concept, sa savings, sa shopping. Ha? Savings, ha? Savings. Do you understand English? Some days, yeah. Yeah, okay, me too, me too. Me too. it's a tie, it's a tie, <laughs> okay. I only know three words, and I survived uh, America. You know the three words? Exactly my point. <laughs> talk to me, talk to me now. So where'd you go in America? <laughs> exactly my point. Come on, talk to me. Come on, some. My point exactly. You can uh, you can interchange and you can put laughter, di ba? Exactly. my point. okay, enough of the American. Let's go to the natives. Ay, sorry, sorry. You're not part of the natives. Yan, okay. Ah, ito ah. Ito ah. Shopping. Shopping. Ay, ano, savings muna. Pag kumita ang lalaki ng 25,000, hindi natin ginastos, magkano savings, big boy? 25,000. Ang asawa ko iba. Galing sa department store, may dalang bag. Sabi sa akin, Alex, 50,000 to, naka 50% off, save tayo ng 25,000. 25,000 mo mukha mo. Of course, sa utak ko lang yun ha. Shopping. Ang lalaki pag aalis, bibili ng blue polo medium. Pag bumalik tayo, ang dala natin, big boy? Scabard. No, <laughs> blue polo medium. Ang asawa ko iba, aalis, hinarang ko. Sa punta? Bibili ako sapatos. Ano sapatos bibili mo? Kapag nakita ko siya, alam kong siya na yun. Three hours later, bubalik, may pantalon, may blouse, may relo, may tatlong kilong manok. Sabi ko, asa yung sapatos? Alex, hindi pa tong panahon. Destiny pa? Gumagastos din ang mga lalaki. Gumagastos ako nung punta ako sa beauty center. Sabi ko, magkano yung foot spa? 500. Yung facial, 1,000. Sige, foot spa niyo yung mukha ko. Yun ang savings! Pareho lang yun eh. Pero ito ha, ah, masarap na mag-asawa kayo matatakot. Masarap may asawa. Big boy, may payo ko sa'yo. Sana magamit mo to. Ito, para sa mga lalaki, para hindi kayo masaktan, ito gawin nyo. Pag aalis kayo at iinom kayo, dalhin nyo yung wedding album nyo. Kaya sa kayo magbunta. Para pag hating gabi kayo umuwi, lasing kayo at tinara kayo sa mo, hayop ka, lasing ka naman ah, ha? Love, tama na. Sawan-sawa na ako sa lagi natin pag-away. Ang gulo-gulo na ng buhay. Namimiss ko na yung babaeng pinakasalan ko. Yeah. Oh. Makakalimutan niya. Alam, pag nakita yung picture niya, oh my God, I'm so payat pa there. Miss <laughs> Carla, <laughs> nagkataon lang yung ganun. Hindi ko na mabago yung joke ko. Yun eh, na talaga yung punchline ko. Wala na akong magawa. Eh. Sa mga babae! Hindi, pero pag nakalimutan... <laughs> Pag nakalimutan niya yung ano, wedding album niyo, may plan B tayo mga lalaki. Geto kayo nyo, lasing na lasing kayo. Pagdating mo sa pinto, sinulubo ko ng asawa mo, himatayin ka. Dahil pag hinimatay ka, ma- maaaway asawa mo. Ang gagawin nun, tutulungan ka, bibisa ka ng damit. Habang binibisa ka ng damit, habang hinuhubad, stop mo siya. Umuba rin, mahal ko yung asawa ko. Iyak yan, di ba? Oh my God! Mahal na mahal niya ako! Pagising mo, may choir, di ba? Hala! May mga milyen, may alam, di ba? Pero sa babae naman, sa babae. Babae naman, oh. Tandaan nyo na to. Pag nararamdaman nyong ng bababaeng asawa nyo, ganito gawin nyo. Huwag niyong aawayan. Mga girls, ha? Hintayin niyo umuwi ng bahay. Pag nasa bahay na, pakainin niyo masarap. Marelax yan. Pag narelax yan, paliguin mo. Lalong marerelax yan. Patulugin mo. Pag mahimbing na mahimbing na yung tulog, ha? hintayin mo mag-alas tres madaling araw. Tapos bigla mong gisingin. Huy, gising, magbis ka, umuwi ka na, hinanap ka ng asawa mo. Pag nag huli.